հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Peace Carrier Ինում այնում չի մի մարդ, այդ մարդը դնում է իրեք աղջիկ, տահանքել շատ քասի բնում։ Օրերից մինոր քուչիր աղջիկը կոնենելից առաջ աղոտ կանում աստուծուն ասում է աստված։ Յանի հինչ գնիկ շահանա երկենանք տեսնանք երկինքան իրեք հապուրցորել վրտերած, երոնենք հոտինք։ Շահանը երեն կնում, տեսնում դյուզ իրեք հափորձորեն վրտերած։ Մած աղջկերքը յուրան սորենը օտոման, բայց քուճուրքերը յուրան փայ պահումա։ Տենց ամեն օր երկինքան իրեք հափորձորեն ավերտերնում, քուճուր աղջիկնել մին հափորու թուփանում։ Վարմին խիլլա վաղ թնցնումա կյամա հորնասում։ Էն արդեն մսրմաց ունենք, կարանք մունքել արտանենք։ Տահանցել մին քուճուր ըրտա տղայնում Իրը մնեց ծորենը վարում։ Մինել այդ աղջիկի իր գնով Պարան հնցնելիս ասում է Աստուծ, յանի ինչ գնիկ, շահանա երկենակ տեսնանք մրարտուց ծելած։ Վար երեն գնում, քամն տեսնում արտուց ծելած։ Էքսյորը կուչուրքուրն ասում է Ինչ գնի Աստուծ, քնանք տեսնանք արտը փսած։ Քամն տեսնում դուզ վար արտը ենա փսած։ Են մի օրնել կոնենիլիս աղոտ կանում ասմաթա Աստծին քինի երկենանք տեսնանք մրարտը մծացած, հասկը գցած, հետո էլ հնձած։ Վարքշանը երընկնեն քամոն տեսնում ինչ, արտը հնձած, սորենը երկյուտած, թին մեջին խրած, մի մծ օցել թիավոտ տված։ Օցը այդ մարդիտ ասում է. «Յա պիտի կուճուր աղջիկդ ինձ տաս, յա թողլա կանչում ծորնամ մտանաս»։ Խղճ մարդը մնում է կրակու մաչի ասմաչե վարչե, այս աղջկանս քստվողոչում։ Բայց աղջիկը կյամ ամուտանում, թա ես օծին նհդ կքինամ։ Հարը վրքան ոսումա թողավեջ, աղջիկն ասումա, չէ, դուք հետ սորենը տարեք կրեք, ես օծին նհդ կյամում։ Դե հենց այդ արդեն կողքին մինկետ այնում, օծը սկսումա գետնուվեր քինալը աղջիկն էլ հտան։ Մին խելա քամն քամ, այդ աղջիկը Մինել տեսնում է փիս օրոտում է, քամոյա անում, քշա թողբը օնում անդեղեք։ Մին պատար հետո թողբը քաշում է, արևանում եշում տեսնում ինչ, օծը մին ղաշան գոյա բուսատավ տղատերած տղանասմա այախջիկ, ես քան տաներելով ես ումրալ կզտե, եկերտուի իմ կնեգիստեր, ես քու մարդը։ Աղջիկը համաձայնվում է, տանք մրտկնեգ ընտերնում։ Այդ տղատ կնգանը տանում է Ուրանտոնը տեղ սերավ սկսումն ապրելը։ Մին տարը հետո էլ մին տղա խոխայացնվում։ Խիլլա վախտը հանցնում, մին էլ մարդը կյամատոն, ես մտածում կնեգի բեքեփ նստած լացայնում։ Վար հրցնում աթա, խյալացնում ասմա, մրընց կարոտնում քաշում, օզումում քինամ, իմ հերանստոն տեսնամ հունցուն հուշչն։ Էքսի օրը մարդը մին ղաշեն յալլա խապիրում թա հիբիետ յալլա խմշիցնես հստնականում քու հերանստոն։ Ոտահանց տմին պարավ կնեք հրևանայնում, այդ աղջիկը լացնի լավ կինամատրա կողքը խորուրդ հրցնում պարավնասմա տար յալլախը մին լավ լոված կցի ցիկերավը թող չորանա վարտսնաս լավ չորացալա գիրտ դարթու կտաս լող ճորտու տլականա տա կյամատը հնցելանում յրիգնու մարտի կյամատոն մարտինասմա յալլախը մշծրալում էքսյորը մինգել մին ճող տրը խապերում ասմա հիպի մշիցնես կս տնականում քո հերանստոն գնագի նորից ական պարավեն կողքը պարավնասմա տրխնեն տարտիր գարադամեն տրանատակեն ենքան պեցրա փակե վար տրխը ծակե գնագի կյամա մին քանի օր տնցանում տրխը ծակվում է կերամա մարտին ասում տրխնել մաշալ մինել մարտն ասում եթե էքուց կամ տոն տեսնամ իրը գազանլացը սլալ Սոտը ղորթը պրծալա, կս տննականում քո հերաստոն։ Էդ աղջիկը նորից հակյան պրավ են կողքը պարավնասմա, կինայ իրե գղազան, աղաչ ուրուրա, ըրտսում կետ համնել կալ, աղոչիրին համնել, վար տեսնաս, նույն համնա մարդիտ կասես լացմելա լցալ։ Աղջիկի գամատը հենց էլ անում, մարդը գամատոն տեսնումա իրեք ղազան, ըրտասուկ տանը տիրած։ Դե էլ հինչան է, կշահանա երենկենում, կնգանն ու խոխան յորոնում, հղեինում դեպա Հերանստուն։ Դա Հանստանը մաթողում կնգանը Հերանստանը թա մին 10 օրանը յետը ես կելում յետ տանեմ։ Սահանք մին երկու օր վարկենումը ես մծքերը երանում կոչոր քովորո շրերի կենում ասմա աքեր սազմա ինել ասմա աքերը կզմատախ սազմա մինել խոխանա խտտում թա աքեր սազմա կոչոր քերն ասմա քերը կզմատախ պահինչանում լավ է սազմա Այդքանը մսքերը կետեն գրաղենա, ասում։ Քացածննում լովացնելի։ Այդքերը կուճուրին կուփյատամ կցում կետը, կետը դրան քշումա, տանում հսցնում իրանց տանը կողքը։ Ըտեղ դրան մեյդին տեղը մեն ծառապսնում, միներ կորանի յետը մարդը կյամա վար կնգանը տանը տեսնումա մծացած, կիշացած, ասումա ակնեք, այդ խետը հենց փոխվալս Կնեգն ասում է. «Կարոտ ալում եկես, կարոտ ալում, կարոտը քշիլանում ստիտերալ»։ Մարդն էլ գլող չենգյուն վարտա յուրան կնեգի չի, յորանում կինամ։ Մինքան է վաղտ վար կնման տեսնում են խոխան սա հորը գետեն գրաղեն ծառեն տակենա խաղանում։ Մարը կյամա թակում պիրում տուն, Ետ փախչումա կենամ էլ ծառեն տակը։ Գնեգե մարդին դամատամ, մարդը ծառը կտրումա կտրելիս մին տաշեղ թրջումա քա մանգնում հրևան պրավեն քթուլամանը։ Պարավը քշանը երակենում տները թողում վերածած ինքը քամ ժամ։ Կմակեն այդ տաշեղը աղջիկը տերնում, տները հվակում, խորագիփում, ետ տաշեղ տերնում նեմոնում քթուլամանը։ Մինքան է հետ վարտը հենց կրկնվում է մհտել պարավը դուսակյամ տարանը կմակեն կեղլուկենում տեսնում ամին աղջիկ դուս եկու սկսեց ընդեղը քվակելը, վար պրծնումա իդ օզման նիմնը կտլամանը, պարավը ցերքան փռնումա թողում չի ասումա, ես մնակ կնգյում, եկ իմ կողքես կաց։ Մենք քանի վաղտ հենց գնեմն, մինորել սկանոմն վեր հրևան են կնգի օզմա բյուրթը գիզի հրևաններն ցենատա միջիանը։ Պարավնան աղջիկնել երընկենում կենամ տահանստոն, լող կնանը քե թուփն տերնում սկսումն բյուրթը գիզելը։ Խոխանված ատամ կամ այդ աղջիկանը կողքն նստում, սկսում խնգարելը, մարը կամա կզնում, տանում։ Խոխան նորից է կամ իսկական մորո կողքը։ Դրուգնու մարդն ասում է, «Քամում արոտուրանեմ, հովահին չոզում»։ Է, մինը ասում է, «Ճտանոցում ոզում, մինը սանդր, մինը յալլահ»։ Այդ աղջիկն էլ ասում է, «Ես մին սինի մոզում, մին պրնդոգուն, մին հատել շահանորնա»։ Էս մարդը մնում ազարմացած, բայց բան չի խոսում։ Կինամա լողջին զակազը բերում։ Աղջիկը սինին վրա դնում, բրնդոգունը մին գրաղ են դնում, են շահնորն են մին գրաղ են ասմա։ Ես ուզում մի մեսել պատմեմ, բայց խոստով եք, վար ոչ մինը քիննական չի մին չէ վերջ անջուկաննական։ Վարող խոսքընտամ, դա սկսումա թա, էլալա չիլալ մի մարդ, դրան էլալա իրեք աղջիկ վարտը հենց սկսում է պատմել, դրան մծ քուրը գլուխ հանգում բանի հինչումնա, ասում է. «Էդ ինչ məsələ է, վննելացն կինակ դինջանանք»։ Գնանեք ասումն չէ, պիտի սկանանք, տեսնանք այդ məsəlին վերջի ինչ է տերնում։ Աղջիկը պատմում է, պատմում, որ հսնում են ընդեղ թա մարդը հունցա, կամ հերանստոն տեսնում կնեգի կիշացած մարդն էլ է գլոխնգում, բայց խոսում չի։ Վար մեսալը պրծնում է, ամեն ինչ բարձում է, լող սկսում են մած քորը իրես են թքոտելը։ Մարդն էլ կամա մին պլծի այնում, պիրումա այդ պիս քորը հակվան կապում, քաշքաշանում սպանում, ինքը իրան իսկական գնգանն ու խոխենն հետ հաշտ համերաշ ապրում են։